Sumulat ako sa inyong programa para ibahagi ang aking kwento ng kamartiran o katangahan sa pag-ibig. Bagamat marami sa mga listeners mo ang tiyak na manghuhusga sa aking pagkatao matapos nilang mapakinggan ang buong storya ng buhay ko ay nangahas pa rin po akong sumulat kasi gusto kong makahingi ng kaunting payo mula sa inyo. Sa ngayon kasi ay naguguluhan po ako sa nararamdaman ko para sa isang lalaking sobra kong minahal ng lubos at ayaw ko nang pakawalan. Tama pala ang sinabi sa akin ng kaibigan ko noon na ang pag-ibig minsan ay nakakabaliw, lalo na kapag nasobrahan. Maraming ang nagsasabi na nababaliw na ako dahil sa pag-ibig pero wala akong pakialam. Siguro nga ay baliw nga ako dahil masokista ako. Kahit nasaktan ako ng ilang beses ng lalaking mahal ko, ay ayos lang Papadudo tawagin mo na lamang ako bilang Merea, nasa hustong gulang at isang pangkaraniwang babae. Maraming lalaki ang nagsasabi na maganda raw ako at patunay dito ang hindi mabilang kong manliligaw. Pero hindi ko sila pansin sapagkat iisa lang ang lalaking nasa puso't isipan ko. Walang iba kundi si Alwin. Alwin. Sa lahat yata ng lalaking nakapaligid sa akin ay tanging si Alwin lamang ang hindi nagpakita ng pagkagusto sa akin. Dahil sa sobrang na-challenge ako sa kanya ay sinubukan ko siyang akitin. Nagtagumpay naman ako papadudot ang sama nga lang kinalaunan ay bigla niya akong napaibig. Doon ay naging obsessive ako sa kanya. Naging boyfriend ko naman si Alwin pagkatapos ng isang buwan. At doon na nagsimula ang makulay kong buhay pag-ibig. Pero papadudot napansin namin noon na tila hindi umaayon ang tadhana sa pag-iibigan namin. Madalas ko siyang mahuling tumitingin sa ibang babae hanggang sa isang araw ay natuklasan ko noon na nang bababae siya. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Alwin ay tiniis kong lahat ng yon. Ipinakita at pinaramdam ko pa rin sa aking boyfriend na mahal na mahal ko siya. Yun nga lang ay mukhang kabaliktara noon si Alwin. Mahal na mahal kita Alwin. Alam mo ba na hindi ako mabubuhay kung wala ka? Ikaw lang ang nagbibigay ng lakas sa akin. Alwin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Mangako ka lang sa akin na ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Ang sabi ko sa aking boyfriend habang magkatabi kaming matulog isang gabi. Pagkatapos noon ay hinalikan ko siya sa pisngi. Pero agad kong napansin na hindi siya gumanti ng halik at sa halip ay parang wala sa akin ang kanyang isipan. Matulog na tayo. May pasok pa ako bukas sa opisina. Malungkot niyang sabi sa akin sabay baling sa likod. Pero Sabado bukas remember, wala kang pasok? Paalala ko sa kanya. Huminga ng malalim si Alwin pagkatapos ay muling nagsalita papadudot. Okay nakalimutan ko pero matulog na tayo. Samantala sa halip na matulog ay muli kong nilambing ang aking boyfriend. Baka sakali kasing kulang lamang siya sa lambing ng girlfriend. Kaya ganoon na lamang ang panlalamig niya sa akin noong mga sandaling yon. Alwin gusto ko pa nga sana ng isa pang round eh. Pinili akong bulong sa kanya. Ngunit imbes na paglalambing ay pagkainis lamang ang natanggap ko sa aking boyfriend. Kalimutan mo na yon. Wala ako sa mood ngayon okay? Naiirata niya ang wika sa akin. Nasaktan naman ako sa ugaling ipinakita niya sa akin papadudot. Mahal ko may problema ka ba? Tanong ko. Baka sakaling malaman ko kung ano bang dahilan ng panlalamig niya sa akin. Wala, Sigaw niya sa akin. Napabango naman ako sa kama pagkatapos noon. Teka, bakit ka sumisigaw? Galit ka ba mahal ko? Ano ba kasi ang problema mo ha Alwin? Confront ako sa kanya. Pagod lang ako kaya ako ganito okay? Wala pa rin chill si Alwin ng mga sandaling yon. No, may nararamdaman pa akong ibang dahilan Alwin. Please tell me. May nagawa ba akong kasalanan? Ano? Hindi ba kita napapasyan itong mga nagdaang araw? Pag-uusisa ko sa kanya. Huwag kang mag-alala at wala kang ginawang kasalanan. Matipid niyang sagot sa akin. Pero bakit parang nalalamig ka na sa akin? Lalo na nitong mga nagdaang linggo. Hindi ka na tulad ng dati na sweet at romantic. Akala mo lang yun. Wika niya sa akin nang hindi man lang humaharap sa akin. Sa puntong yon, Papa Dudut ay napiko na ako. Siguro ay may iba ka ng babae no? Teka, ano ba yung pumasok sa isipan mo, Mireya? Huwag kang ang paranoid, Ania. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Hindi ko maiwasang mag-isip na may iba ka ng babae sa tuwing nakikita at nararamdaman ko nang lalamig ka sa akin. Marami na kasing dumating na babae sa buhay mo bago pa naging tayo. Yan ang hirap sa iyo eh. Pati nakaraan ko inuungkat mo pa rin. Ano ba Mireya? Pag-aawayan ba natin to? Sa puntong yon ay napabango na rin siya sa kama pero hindi pa rin niya ako hinaharap. Samantala hindi ko naman napigilang umiyak ng mga sandaling yon. I'm sorry Alwin. Nag-worry lang ako na baka kasi hindi mo ako mahal ang sabi ko. At saka mag-iisang taon na tayong nagli-live-in pero ni minsan na hindi ko narinig sa'yo na pakakasalan mo ko. Parang nagulat pa si Alwin nang banggitin ko ang kasal. Anong sabi mo kasal? O eh bakit parang gulat na gulat ka? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ako magpapakasal sa iyo Mireya. Walang kasalang magaganap. Bigla na lamang niyang sabi sa akin. Lalo naman ako nanlumo sa aking narinig pero bakit Alwin? Simple lang. Hindi ako handang pakasalangkat kahit sinong babae. Hindi pa ako handa sa responsibilidad ng pag-aasawa. Yon ang katotohanang parang sumampal sa aking mukha at pagkatao. Mahal mo ba talaga ako, Alwin? Kasi kung mahal mo ako, handa mo akong pakasalan. Ang wika ko. Mahal kita, Mireya. Mireya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon eh nababase sa pagpapakasal ang pagmamahala ng dalawang tao. Pagkatapos noon ay tumayo si Alwin at lumabas ng aming kwarto nang hindi man lang tumitingin sa akin. Papadudot ng mga panahong yon ay ginawa ko ang lahat para kay Alwin. Huwag lang niya akong iwanan. Pero ang masakit ay patuloy siya sa panlalamig sa akin at ibinigay ko naman sa kanya ang lahat-lahat kahit na ang pagkababae ko pero mukhang kulang pa rin. Minsan kinakausap ko si Alwin at tinatanong ko sa kanya kung bakit siya nanlalamig sa akin. Pero palaging lihis ang sagot niya sa akin, Papa Dudut. Minsan nauuwi pa kami sa pagtatalo at doon ay sinasaktan niya ako physically. Samantala upang matali na sa akin si Alwin ay sinadya kong magpabuntis sa kanya. Yun na lamang ang naisip kong paraan para hindi niya ako iwanan. At nagtagumpay nga ako papadudot. Nabuntis ako pero nang mag-decide akong ipagtapat kay Alwin ang hatid na magandang balita ay pinaghandaan ko ang aking pagtatapat. Pero nagulat na lamang ako at hindi umuwi si Alwin sa tamang oras. Saan ka ba galing? Tanong ko sa kanya na may halong pagdududa. Galing ako kina Shasha. Tahasan niyang pag-amin sa akin. Sasha? Sinong Sasha? Mireya, gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Bigla ang pag-amin niya sa akin. Hindi ko naman matanggap yung aking narinig mula sa aking boyfriend. No Alwin. Sabihin mo sa akin nagbibiro ka lang. Please Alwin, hindi magandang biro yan. Muli namang siyang nagsalita papadudot. Hindi ako nagbibiro. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Hindi na mag-work pa ang relasyon natin kung ipagpapatuloy pa natin ito. Halos bumagsak ang kalooban ko sa aking mga narinig. Pero bakit? Siguro dahil dyan sa Sasha na yan? Tama ka. Si Sasha nga ang dahilan. Mahal ko siya. Igit pa sa pagmamahal na naramdaman ko sa iyo noon. Napaiyak na lamang ako sa sinabi ni Alwin. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito Alwin. Hindi. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Sinabi ko sa kanya nang habulin ko siya sa kwarto at doon ay pinigilan ko siyang mag-impake. At sino ka naman para pigilan ako Mireya? Hindi mo pang may-ari ang buhay ko. Hindi na kita mahal kaya tanggapin mo na lamang ang katotohanan. Naging hysterical ako ng mga sandaling yon, papadudot. Pinagampas ko si Alwin dahil sa sobrang sakit na ibinigay niya sa akin. Ano ba? Tumigil ka na nga dyan, tama na. Sinabi ngang tama na eh. Pigil niya sa akin pagkatapos noon ay isang malakas na sampalang natanggap ko mula sa kanya. Ang sama mo Alwin, napakasama mo. Naibulalas ko na lamang. Nakikiusap na ako sa iyo Mireya. Tigilan mo na ako pagkatapos nito. Wala ka nang papala sa akin, aniya. Dahil doon ay isang pasabog ang aking sinabi. Nagbabaka sakaling eto ang maging daan para hindi niya ako hiwalayan. Hindi pa rin ako makikipaghiwalay sa iyo. Hindi kita titigilan, lalo na at buntis ako. Nagulat at napatingin naman sa akin si Alwin. Ano, buntis ka? Oo, buntis ako at ikaw ang ama ng dinadala ko. Revelasyon ko. Pero papadudot hindi yon naging sapat para magstay sa akin si Alwin. Hindi ko anak yan Maria. Hindi ko matatanggap yan, ipalaglag mo yan. Hindi ko ipapalaglag ito, para sa akin ka lang, declare ako. Kaso hindi na ako pinansin noon ni Alwin at tumuloy pa rin siya sa pagalis. Dahil sa sobrang devastation ay dinugo ako ng gabing yon. Tinawagan ko ang aking best friend na si Princess at sinamahan niya ako papunta sa ospital. Pero huli na ang lahat papadudot dahil nalaglag ang ipinagbubuntis ko. Nang mga panahong yun ay hindi ko nasilayan ang anino ni Alwin. Sobra akong nasaktan noon papadudot. Lalo na nang matuklasan kong may ibang babae na si Alwin. Wala na sa akin ang anak ko at ang lalaking pinakamamahal ko. Pero kahit na ganoon ang nangyari sa amin ni Alwin ay mahal ko pa rin siya. Gumawa ako ng paraan noon para matuntun siya. Pinupuntahan ko siya palagi sa bahay niya pero palaging walang tao. At kung maabutan ko man siya ay palagi niya akong pinagtatabuyan. Para akong hayop na kinakaladkad papalabas pero ayos lang sa akin. Umaasa pa rin kasi ako noon na magbabago rin si Alwin at mamahalin ulit niya ako. Pero isang araw ay hindi ko inaasahan na magtatagpo kami ni Alwin kasama ang kanyang bagong babae. Alwin? Galit na wika ko habang nilulusob ko sila. Nagulat naman si Alwin nang makita ko. Mireya, anong ginagawa mo rito? Sino siya love? Tanong ng babaeng kasama niya. May palagay na ako noon na eto yung Sasha na ipinalit sa akin ni Alwin. Love? Alwin? Siya ba ang pinalit mo sa akin? Gusto ko pa rin makasiguro kung sino yung babae. Aminin ko na hindi ako na insecure sa babae kasi di hamak na mas maganda naman ako sa kanya. Pinalit? Teka, sino ka ba sa buhay ni Alwin ha? Mataray na tanong sa akin ng babae. Nakakainis lang kasi kung makatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa akala mo kung sino siyang maganda. For your information, boyfriend ko lang naman niyang si Alwin. Sagot ko sa babae. Pero agad yung kinontra ni Alwin. Tumigil ka nga, break na tayo hindi ba? Pwede ba Mireya? Huwag mo na ngang ipagsiksikan pa ang sarili mo sa akin kasi hindi na kita mahal. Yun pala miss eh, break na kayo so leave him alone. Diman sa akin ang babae. Nagdilim naman ang aking paningin at hinila ko ang buhok nung Sasha. Hindi ako basta-basta susuko sa iyo Alwin. Magkakamatayan tayo. Hayop kang babae ka. Ano ba ang buhok ko? Hayop ka talagang babae ka. Sigaw nito sa akin habang nasasaktan. Agad naman akong pinigilan ni Alwin kaya nabitawan ko ang buhok ni Sasha. Tumigil ka na Mireya. Galit na saway sa akin ni Alwin. Isang beses bang saktan mo si Sasha sa harapan ko, ako nang makakalaban mo. Hetong tatandaan mo Mireya. Hindi na kita mahal. Subukan mo pang guluhin kami ng girlfriend ko, tinitiya ko sa iyo na guguluhin ko rin yung buhay mo. Banta pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay umalis na lamang silang dalawa habang naiwan ako na pinagtitinginan ng mga tao. Siguro nasa isipan nila napaka-desperado kong babae at habol ako ng habol sa lalaking wala ng pagmamahal sa akin. Pero anuman ang nasa isipan nila ay handa ko yung tanggapin. Ganun lang siguro ang tao sa uwi sa pag-ibig. Samantala hindi ako sumuko noon papadudot pinagpatuloy ko ang paghahabol kay Alwin. Kahit na marami na noon ang naaasar sa akin sa paghahabol ko kay Alwin ay wala akong pakialam. Hindi kasi nila nararamdaman ang nararamdaman ko. Mahal na mahal ko kasi si Alwin at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Katangahan man itong maituturing pero ang mahalaga ay pinaglaban ko kung ano ang nasa loob ng puso ko. Papadudot marami sa mga kaibigan ko ang nagtataka kung ano ba ang pinakain sa akin ni Alwin kaya sobra-sobra ang pagmamahal ko sa kanya. Ang sabi nila ay para daw akong nagayuma. May iba naman na nag-aakusa sa akin na baka baliw daw ako. O di kaya ay nagtitake ng bawal na gamot. Ang sabi ko sa kanila I don't use drugs. Pero addict nga ako. Addict ako kay Alwin. Ang mga kaibigan ko ay napapailing na lamang sa akin noon papadudot. Dudut. Pero anong magagawa ko? Kahit na ilang beses kong gustuhing magalit kay Alwin. Dahil sa pananakit niya sa akin physically and emotionally ay mahal na mahal ko pa rin siya. Sa totoo lang sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo ko siyang minahan. Ginawa ko pa rin ang lahat para guluhin ang relasyon nina Alwin at ng girlfriend niyang si Sasha. Nang sa gayon ay muling bumalik sa akin ang ex-boyfriend ko Papa Dudut. Nagtagumpay naman ako. Isang gabi nagulat na lamang ako nang muling magkasalubong ang landas namin ni Alwin. Alwin, anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Tanong ko kay Alwin nang madatnang ko siya malapit sa tapat ng aking bahay. Inihintay kita Mireya. Malungkot na tugon ni Alwin sabay yakap ng mahigpit sa akin. Teka, bakit ka ba narito? Si Sasha. Nalilitong tanong ko. Uminga ng malalim si Alwin bago nagsalita. Iwalay na kami ni Sasha. Pagtatapat niya. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig papadudot. Ganun ba? Mireya gusto ko sana makipagbalikan sa iyo. Oo maaring marami akong nagawang kasalanan sa iyo pero pinagsisisihan ko na yon. Sana mapatawad mo ko ang sabi niya sa akin. Ewan ko ba papadudot pero sa kabila ng ginawa niya sa akin ay lumambot pa rin ang puso ko sa kanya. Matagal na kitang pinatawad Alwin. Sagot ko naman. Sana tanggapin mo ulit ako. Mahal na mahal kita Mireya. Alam mo ba na ikaw ang dahilan? Bakit kami nagkahiwalay ni Sasha? Hindi ka kasi matanggal sa isipan ko Pagkukumbinsin niya sa akin na mahal daw niya ako talaga. Aaminin kong halos pumalakpak noon ang puso ko sa galak. Talaga Alwin? Oo mahal ko. Magsimula ulit tayo pangako. Ikaw na ang mamahalin ko, hindi na ako titingin pa sa iba. Maria, yon ang binitawan niyang pangako sa akin bago ko siya tanggaping muli sa aking buhay. Oo, Papadudot nagkabalikan ulit kami ni Alwin. Alam kong palakibutas lamang ako ng mga sandaling yon pero tinanggap ko yon ng malawalhati sa aking puso. Ang importante lang naman sa akin ay ang makasama ulit ang lalaking pinakamamahal ko. Samantala ilang linggo simula nang nagsama ulit kami sa isang bubong ay inungkat ko ulit sa kanya ang matagal ko ng pangarap sa buhay. Alwin, magpakasal na tayo suggestion ko sa kanya. Nakita ko naman ang pagkabigla ng aking boyfriend nang marinig na naman niya ang salitang kasal. Uh, magpapakasal tayo sa tamang panahon Mireya, sagot niya. Nagulat naman ako sa response niya kasi dati ay tutol na tutol siya sa kasal. Ngayon ay parang nag-iba na ang kanyang tono. Kaya naman pinagpalagay ko na lamang na baka sa puntong yon ay totoo talaga ang pagmamahal ni Alwin sa akin. Sa ngayon kasi hindi pa ako handa. Marami pa akong dapat na ayusin sa buhay ko. Ayaw ko namang pati ikaw ay pasanin mo ang mga hindi ko pa na iaayos na gusot sa buhay ko. Pero huwag kang magalala at uh, pakakasalan din kita, ang sabi pa niya sa akin. Napangiti naman ako sa kanyang naging sagot. Ikaw ang bahala Alwin. Basta ako ay handa kitang pakasalan anytime. Masayang wika ako habang puno ng pag-asa pangarap. Napakasaya ko noon papadudot. Isang buwan din kaming naging masaya sa isa't isa ni Alwin. Doon ay sinamantala ko na ang pagkakataon at pinaligaya ko ng husto si Alwin. Pero nabigo din ako dahil pagkaraan ng isang buwan ay muling nanumbalik ang panlalamig sa akin ng boyfriend ko. Hanggang sa isang araw ay natuklasan ko na lamang ang dahilan kung bakit biglang nanlamig ulit sa akin si Alwin. At isang araw ay nalaman ko na ang kasagutan. Sasha, anong ginagawa mo sa bahay ni Alwin? Nagulat ako nang bumungad sa akin si Sasha nang bumisita ako sa bahay ni Alwin. O Mireya, nagulat naman ako sa iyo. Anyway, girlfriend ako ni Alwin kaya anytime ay pwede akong pumunta sa bahay niya. Sarkastiko niyang sagot. Girlfriend, teka Sasha. Ako ang girlfriend ni Alwin at hindi ikaw. Galit kong balik sa babaeng yon. Iwalay na kayo ni Alwin hindi ba? Oo. Nagkahiwalay kami pero muli kami nagkabalikan. Kaya ikaw Mireya, pwede bang dumistansya ka na kasi akin na si Alwin? Huwag mo nang tangkain pang agawin siya sa akin. Yon ang katotohanang sumampal sa aking buong pagkatao. Muli na namang naulit ang masasakit kong alaala. -ala. Samantala lumapit naman si Alwin sa amin dalawa at hindi na siya nagulat nang makita ako. Naglilibin na kami ni Alwin. Hindi ba mahal ko? Tanong ni Sasha sa lalaki. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ay pinapasok na lamang niya si Sasha sa loob para kausapin ako para sa isang mahalagang bagay. Nagbuntong hininga si Alwin bago niya aminin sa akin ang katotohanan. Oo Mireya, tama si Sasha. Nagle-live-in na kami. Alwin ang sabi mo sa akin ay eh, ako lang ang babaeng mamahalin mo. Sinabi ko ba yun? Wala naman ako natatandang sinabi ko yun ah. Sarcastic ko niyang balik sa akin. Nanginig na naman sa galit ang buong katawang ko. Oo nangako ka sa akin na ako lang ang ilalagay mo dyan sa puso't isipan mo. Alwin, ano bang ginawa ko sa iyong kasalanan? Bakit mo ako palaging sinasaktan ng ganito? Hindi kita sinasaktan, Mireya. Ikaw ang nananakit sa sarili mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi kita kayang mahalin pero ano? Pilit mong pinagsisiksikan ang sarili mo sa akin. Sa sinabi niya yun ay para, para bang pinamukha niya sa akin na ako ang nakipagbalikan sa kanya noon. Mahal kita Alwin. Sa puntong yun ay hindi ko na napigilan pang umiyak sa kanyang harapan. Kaso ang problema ay hindi kita mahal. Sinubukan ko namang mahalin ka pero hindi talaga eh. Anong magagawa ko? Alangan namang magpretend ako na mahal kita. E di buhay ko naman ang nasira. Mireya, pakiusap, tigilan mo na ang ilusyon mo kasi kahit kailan ay hindi na kita seseryosohin. Wika niya. Dahil doon ay isang malakas na sampal ang ibinigay ko kay Alwin. Wala kang kwentang lalaki Alwin. Minahal kita at ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ginawa ko ang lahat para lamang mapasaya ka. Tapos heto lang ang igaganti mo sa akin. Sa mga nagawa ko sa iyo. Napakasama mo Alwin. Galit ko. Sino ba kasi ang may sabi sa iyo na ibigay mo ang lahat sa akin? Sarkastiko pa niya ang tanong sa akin. At ako pa ang mali ngayon? Hayop ka? Oo maaring hindi mo sinabing ibigay ko sa iyo ang lahat pero sinamantala mo ang pagmamahal ko sa iyo, sagot ko. Agad namang siyang nagsalita papadudot. Mereya, ang pag-ibig hindi yan parang business na may aasahan kang return of investment. Matapos mong ibigay ang lahat para mapalago ito. Para yung sugal. Swerte mo lang kung may bumalik sa iyo. Sa pagkakatang ito ay talo ka. Kaya walang return of investment. Yon ang katotohanan, Mireya, na dapat mong tanggapin. Utos niya sa akin. Sa pagkakataong yun ay lumuhod ako sa kanyang harapan para humagulhol. Alwin, pakiusap. Mahal na mahal kita. Alam mo namang hindi ako mabubuhay kapag wala ka. Mamamatay ako kapag iniwanan mo ko. Yun nga ang gusto ko, Mireya. Ang mamatay ka na para wala nang gugulo sa akin. Goodbye. Galit na wika nito sabay sara ng pinto. Naiwan naman akong umiiyak sa labas ng bahay at sinisisi ang aking sarili kung bakit ako nagpakatanga ng ganon. Pero ipinanganak yata akong tanga papadudot. Pagkatapos ng pagkaharap na yon ay wala akong ginawa kundi ang magiiyak sa kwarto ko. Muli na naman akong sinaktan ni Alwin. Doon ko naisip na baka hindi talaga ako ang mahal ng lalaking yon. Nagnilay-nilay ako papadudot at sinuri ko ang nararamdaman ko para kay Alwin. Sinubukan ko siyang kalimutan pero bigo ako. Patuloy ko pa rin siyang mahal and I just can't live without him. Kaya eh, isang araw ay muli akong pumunta kay Alwin para mamalimos ng pag-ibig. Please Alwin mag-usap naman tayo pwede ba? Naiiyak kong wika sa kanya. Ano bang gusto mong pag-usapan natin, Mireya? Please makipagbalikan ka na sa akin, mahal na mahal kita. Hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka. Sagot ko pagkatapos noon ay niyakap ko si Alwin. Nagtataka naman ako nang hindi siya nagpupumiglas sa pagkakayakap ko sa kanya. Wapayag na ako kahit na pangalawa lang ako sa puso mo. Ang importante lang sa akin ay mahalin mo rin ako tulad ng pagmamahal mo kay Sasha wika ko sa kanya. Oo papadudot na sabi ko yon dahil sa matinding pag-ibig ko sa lalaking yon. Naihibang ka na ba? Obsessed ka na talaga sa akin? Napapangisi niyang wika sa akin. Oo Alwin, obsessed na talaga ako sa iyo. Siguro ibaliw na nga ako dahil sa iyo. Sagot ko na lamang. Kaya mong masikmura na pangalawa ka lang sa puso ko na kahit kailan ay eh, hindi mo malalagpasan si Sasha sa puso ko. Nanunubok niyang tanong sa akin. Oo tanggap ko Alwin. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka lang. Tugon ko. Muli siyang napangisi. E kung sabihin ko sa iyo na paligayahin mo ako ngayong araw gagawin mo? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanya. Tamang tama wala si Sasha. Nasa probinsya. Sa totoo lang eh nabubugnot na ako kasi walang nanlalambing sa akin eh. Ano Mireya? para akong baliw na tumango sa gusto niya. Sige basta ipangako mo lang sa akin na mamahalin mo ako at hindi na ulit iiwanan pa ang wika niya. Matagal bago sumagot si Alwin. Okay nangangako ako. O ano pang hinihintay mo dyan? Pasok ka na sa loob. Pag-aya pa niya sa akin. At doon ay nagsimula na nawalan ako ng respeto sa aking sarili at pumayag na maging pampalipas ng oras ni Alwin. Papadudot kinain ko ang pride ko at nawalan ako ng respeto sa sarili ko. Inayaan ko si Alwin na paglaruan ako at uh, sa kabilang banda ay naging manhid na ako dahil sa sobra kong pagmamahal kay Alwin. Hindi na ako nasasaktan kahit na nakikita kong mas mahal ni Alwin si Sasha. Umayag ako maging pampalipas oras lamang niya kahit na pangalawa lamang ako sa puso niya at ayos lang yon. Ang importante sa akin ay hindi ako iwanan ni Alwin. Papadudot alam kong maraming maaasar sa akin dahil sa katangahan ko. Oo inaamin ko naman naging tanga ako. Pero dahil yon sa pag-ibig. Nakakabaliw at nakakatanga talaga sa sobrang pag-ibig papadudot. Ang malas ko lang. Isa ako sa naging biktima nito. Papadudot at sa mga listeners mo sana'y unawain ninyo na lamang ako. Sa totoo lang, ayaw ko rin po ng ganitong eksena. Gusto ko rin na may nagmamahal sa akin. Pero kahit anong gawin kong iwas ay eh, palagi akong nabibigo. Kung may gamot lamang sa sakit kong ito, kung nagayo man ako, ng pag-ibig sana'y may solusyon para mawala ito. Ito lang ang maibabahagi ko papadudot. Sana'y wag niyo akong kagalitan. Nagmamahal lamang ako. Maraming salamat sa kaunting oras ninyong ibinigay sa akin. Lubos na nagpapasalamat, Merea. Kung gusto mong respetuhin ka ng ibang tao ay respetuhin mo muna ang iyong sarili. Hindi namin alam kung ano nga ba ang naging buhay mo o kung ano ang nag-trigger sa iyo para maging ganyan ang ugali mo. Isa lang siguro, madali kang mapagsamantalahan. Madali kang mahulog sa patibong ng mga oportunistang tao. In short, isa kang tanga pagdating sa pag-ibig. Masakit mang pakinggan pero yun ang katotohanan. Hinayaan mong paglaruan ka ni Alwin para ano? Para mahalin ka. Obviously ay hindi ka talaga niya minahal. Sinamantala lamang niya ang kahinaan mo. Nilamangan ka kasi gusto mong magpalamang sa kanya. Magising ka na sa kahibangan mo at huwag mong hayaan na tuluyang masira ang buhay mo sa isang taong hindi alam ang salitang respeto. At kung hindi mo rerespetuhin ang sarili mo ay mabubuhay kang puno ng pagdurusa at bigati. Merea, magmahal ka ng taong kaya kang irespeto, mahalin ng taong marunong magpahalaga sa iyong existence bilang isang tao. Mahalin mo ang isang lalaki na kaya kang i-recognize ang mga efforts and sacrifices mo. At higit sa lahat ay mahalin mo ang taong totoong nagmamahal sa iyo. Hindi pa huli ang lahat, Merea. Lumayo ka na kay Alwin hanggat maaga pa. Tandaan mo na hindi ka binigyan ng buhay ng Diyos para lamang masaktan at magpakatanga sa isang tao. Nabuhay ka dahil gusto niyang maranasan mong maging masaya. Hanggang sa muli huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa papadudod stories Laging may karamay ka Mga problemang bigat Dito ay pakikinggan ka Sa papadudod stories kami ay iyong kasama